บุ๊กทูห้าสิบเก้า 59 59. ที่ทำการไปรษณีย์ στο ταχυδρομείο Στο ταχυδρομείο. ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Πού είναι το πλησιέστερο ταχυδρομείο? Πού είναι το πλησιέστερο ταχυδρομείο? Τι καν πραϊσανή κραϊτζάκ τι Μάη? Είναι μακριά ως το πλησιέστερο ταχυδρομείο. Είναι μακριά ως το πλησιέστερο ταχυδρομείο. Το πραϊσανή τι κραϊ τι σουτ γιου τι ναι. Πού είναι το πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο? Πού είναι το πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο? ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวง Χρειάζομαι δύο γραμματόσημα. Χρειάζομαι δύο γραμματόσημα. สำหรับการ์ดและจดหมาย Για μία κάρτα και ένα γράμμα. Για μία κάρτα και ένα γράμμα. ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Πόσο κοστίζει ένα γραμματόσημο για Αμερική? Πόσο κοστίζει ένα γραμματόσημο για Αμερική? พัสดุหนักเท่าไหร่ Πόσο ζυγίζει το πακέτο? Πόσο ζυγίζει το πακέτο? ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Μπορώ να το στείλω αεροπορικός? Μπορώ να το στείλω αεροπορικός. ใช้เวลานานเท่าไหร่ กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Πόσο θα κάνει μέχρι να φτάσει? Πόσο θα κάνει μέχρι να φτάσει? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Πού μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο? Πού μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Πού είναι ο πλησιέστερος τηλεφωνικός θάλαμος? Πού είναι ο πλησιέστερος τηλεφωνικός θάλαμος? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Έχετε τηλεκάρτες? Έχετε τηλεκάρτες? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Έχετε τηλεφωνικό κατάλογο? Έχετε τηλεφωνικό κατάλογο? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Ξέρετε τον κωδικό κλήσης της Αυστρίας? Ξέρετε τον κωδικό κλήσης της Αυστρίας? รอสักครู่ ขอดูก่อนนะคะ Μια στιγμή θα κοιτάξω. Μια στιγμή. Θα κοιτάξω. สายไม่ว่างตลอดเวลา Η γραμμή είναι πάντα κατηλημένη. Η γραμμή είναι πάντα κατηλημένη. คุณต่อเบอร์อะไร Ποιον αριθμό πήρατε? Ποιον αριθμό πήρατε? คุณต้องกดศูนย์ก่อน Πρέπει πρώτα να πάρετε το 0. Πρέπει πρώτα να πάρετε το 0.